і каже, що інакше не можна. І жінка поволі погоджується, бо це її чоловік, його, а значить, і її кар'єра. Вона вже не помічає, що вони живуть нечесно, не зовсім чесно. Тут межі розмиті і через те їй було гарно і боязко, що Василь отако безоглядно кинувся на захист ірші, Сергія ірші, знайомої йому людини, її Сергія. Страшить саме це, і рветься серце. І знає вона, що прийде до якогось фатального кінця. Ні-ні. Та й до чого тут це? Просто. Вона думає про Василя. Вона повинна бути об'єктивною. Вона не може примусити себе любити його, вернути любов, але не мусить через те й очорнювати все їхнє життя. Вони таки розуміли одне одного. І дуже важливо, що розуміли дрібні дивацтва, а то й вади, які є в обох. Жодного разу він не висміяв у ній майже містичного жаху перед таємничими прикметами. Зупинився годинник, впала картина. Хтось не так подивився, страху перед темрявою і особливо зачиненими тісними приміщеннями. Він уміє розмежовувати забобонне від справді таємничого. У ньому тверде житейське осердя, котре дозволяє сприймати все спокійно, розвіювати її поганий настрій і стримувати, коли залітала думкою кудись не туди. Він скрізь знаходить своє місце. Мабуть, навчився того на війні, а може, це в ньому ще з села. Він сміливо й пружно йде попереду, засипає всі вибоїни, і їй за ним ступати легко та просто. І йде він широко, весело, може, надто безоглядно, без великої мети попереду. Маленькі корисні справи це його життєвий рівень. Надто вона йому вдячна за те що вміє вивести з тієї задуми, в яку хоч і рідко, а все ж впадає. Тоді вона може забути, що робила, куди збиралася йти до піру. Це з нею стало траплятися після смерті матері. У такі хвилини він говорить до неї якось особливо м'яко і переконливо, і так, що завше заспокоює. Коли виникають сварки, він теж поступається першим. Рознервується, розвихриться, а тоді якось зненацька увійде в її серце своєю зніченою простакуватою усмішкою. Тобто, якби вона шукала життєвих вигод, а не любові, то за таким чоловіком жити та жити, жити тобто іти від однієї маленької радості до іншої. І знову їй аж розчахувалося в голові, намагалася возвеличити Василя в своїх очах, а він не возвеличувався. Він був чужий і вже холодним розумом осягала, що тільки з Сергієм їй може бути милий світ, що якби залишилася з Василем то або повісилася б, або зненавиділа його люто. Зараз вона його не ненавидить, не має права. Зараз для неї тягарем були і його уважність, і його любов. Раніше мусила визнати, було не так. Коли на неї накочувалися хвилі туги й розпачу вона була змушена їх приховувати.